Благодариме за можноста, уште еднаш, да ги споделиме она што сме го нашле, дека е добро и се нашло добро во нашиот живот, во животот на нашите близки луѓе, пријатели, кои што сме ги виделе, знаејќи дека сето тоа може да биде од помош и за нас овдека, исто така и за нашите пријатели со кои живееме и за сите оние кои што имат потреба во овој свет, а за кои може да се најдеме од помош. Нели? <clears throat> ќе посветиме значи 30 на минути од прилика ќе споделиме неколку информации. Информации кои што се се од медицината, лайфстайл медицина, значи медицина на животен стил. Таа изучува како нашите животни навики влијаат на нашето здравје. Кои ќе споредат различни земји, различни животни особини, од таму се влечат некои заклучици. ќе видите многу интересно таа наука епидемиологија, која пред се во времето околу Втората светска војна, гледајќи ги разликите во некои места и, последно, и после тоа, забележале дека кога луѓето се на некоја сиромашна војна и исхрана, кога нема ништо друго освен компири, не знам што таму, дека многу подобро се однесуваат отколку пред тоа. И заклучиле дека никој пат пред тоа не мислеле дека храната има врска со такви болести тогаш заклучиле дека има некаква врска. И доктори почнале да ги испитуваат тие работи во своите клиники со пациенти кои што сакаат променет животен стил, резултатите биле многу добри. Има еден таков доктор кој работи со мултиплекс склероза и по Втората светска војна некаде околу 20 години работел со такви пациенти. Резултатот бил прекрасен, зависност од која фаза во болеста бил. Тој имал три фази, сите они кои се придржувале сериозно до тоа што он го зборувал, во голем број од нив, процентуално, значи 100%, не постоело, но во првата фаза некаде околу 80-90% за 5 години биле во подобра состојба од колку што биле. А мултиплекс склероза е дегенеративна болест која ве остава за 5 години многу пониско. Значи завршувате на на количка или на кревет. Во втората фаза имаше некаде околу 60% успешност, а во третата, што било доста голем успех, значи во поразвојната фаза од таа болест, 35%. Значи не сите кои што ќе го применат животниот стил, ќе имаат од тоа, нели, подполна корист, но барем некои од работите ќе се средат, ако не работите на тревата, после бил на енергија. Много е значајно во која фаза ќе се фати организмот, во која состојба имунитетот и така натаму. Тие отрови, сето тоа се прочисти. Значи, ќе споделиме неколку информации. Може на следниот. Франсоа Ребеле ќе речи, без здравје животот не е живот, тоа е само состојба на потиштеност и патење, права слика на смрт. Сите тие кои што имаме некоја болест, знаеме. Најважно ние да се излечиме. Секој ден е тежок со болест. Затоа здравјето е доста важно. Оние кои што го немат, не го ценат, се додека не го изгубат. Следното. Доктор Ханс Дил ке рече, современата, времената епидемиологија, тоа е проучување на разликите на појава на болести меѓу различни популации во светот. Различни популации, некои болести ги има повеќе, некои помалку. Зошто е тоа така, нели? Ја открива тајната дека поголемиот број од овие современи болести се поврзани со начинот на живот. И ќе слушнете, медицината вели лек за тоа нема. Тие се во суштина болести на изобилие, во кој човекот премногу јаде, премногу пие и пуши, а премалку се занимава со телесни активности. Следното. Много јасно е зашто зборува тоа. Во Македонија во 2005 е проценето дека главните причини за смртноста ќе се во главном од кардиоваскуларни болести, околу 60%. Дали знаете дека во целиот свет по региони Источна Европа е на прво место по болест на кардиоваскуларни. Што значи, поголеми шампиони сме и од Америка, и од Западна Европа по оглед на смртност на кардиоваскуларни болести. Зошто? Затоа што јадеме премногу мрсно, премногу солено, премногу благо. Сето тоа заедно го носи сето ова, па ќе земеме и од рак смртност 18 до 20%, значи повеќе од три четвртини, три луѓе од четири починуваат од овие болести. Следното. Каква е ситуацијата во други држави? Скоро е слична, но таму ќе имаме нешто помалце, може би кардиоваскуларно, рак и така натаму, следното. Велика Британија исто, следното, че неколку земји. Бугарија, значи, од прилики смртноста е тука неде. Ке имаме дека прво место е кардиоваскуларното, второ ќе биде рак. Кои се сега причините за смртноста од рак посебно? дали има некаква разлика од сето тоа. Кај мажи и кај жени, значи кај мажи ќе биде рак на душникот, бронхити на белите дробови, затоа што премногу се пуши. Ако одете на запад, посебно во Чешка кај што бев, кога си дојдов тука ми беше многу чудно да гледам како луѓето кои чекат автобус или нешто пушат цигари. Излезале пред продавници, продавачките пушат цигари. Тоа беше многу чудно во Чешка, тоа скоро и да не го видов, не сум го заприметал толку. А овдека ми беше посебно интересно и се прашава сега, знаејќи ги сите тие последици на сето тоа, тие сепа го користат. Мора да има некоја длабока причина зашто тоа го прават, иако знаат дека е лошо. Следното. Те жените ќе биде рак на дојката, дебелот, а може да се вратиме уште назад. Значи, после ќе биде на желудникот, премногу солена храна се јаде, ферментирано, на дебелото црево и на ректумот, пак ќе бидат и животинските масти, простатата, црниот дроб, мер и така натаму. Следниот сега кај жените, Ке рак на дојката ќе е на прво место, ќе видиме поврзаност на рак на дојка и нешто друго со животниот стил. Дебелото црево и ректумот, значи желудникот, душникот, малце тоа ќе биде разлика, ли тука. Но отприлике тие се оние главните. Следното во Америка, бидејќи во главном таму вршат испитување, бидејќи имат средства. Или пак се поодговорни, сакат да најдат кои се водичките причини сега за смртноста. Како тоа доаѓа, нели? Ти имат најдено дека, може да ги извртиш бројките, срце и кардиоваскуларни болести најмногу. Значи, тие се водичките причини исто. Ракот е втор. Други ќе има некои хронични, нестрикни случаеви и така натаму. Значи, тие авионите кои ќе речат паднал авион, голема трагедија се случила. Замислите колку поголема трагедија представува од срце и кардиоваскуларни болести, а барем 90% од нив може да се спречат. Следното. Сега, кои фактори доведува до тоа? Имат најдено сиромашна исхрана и недаквакна физичка активност најмногу. Што значи сиромашна исхрана? Сиромашна предсенарстителни растителни влакна. Второ на витамини, минерали и така натаму или неквалитетни јаглени хидрати, неквалитетни протеини. Второ ќе биде значи од цигари и тоа. Следното. Главни типови на рак во западното општество. Слични ќе видиме, значи панкреас, простата и рак на дебелото црево. зависно од годините како организмот почнува да трпи сите тие отрови и тој животен стил полека почнува да се развиват. Од 40-те години па натаму гледаме некои од почеток се помалку, но при крајот многу повеќе. Следното кај жените, кај, ова е кај мажите, нели панкреа, не ова е кај првото е мажи, второ жени. Панкреас, значи рак на дојката и на дебелото црево. Следното, мислам дека тука ќе има врски сега исто. Значи, стапката на рак на дојка и на простата ни цел свет. Е, ова е епидемиологија. Значи, споредување прават. Бидејќи нашле некои разлики, после тоа ќе има еден уште поинтересен уште поинтересна студија која ќе објасни самата разлика во однос на еден народ кога е мени живот, животната навика. Значи, во овој случај ќе видиме рак на дојката, најмногу ќе ги има во некои земји како Тајланд, Кореја, Кина, Еквадор, Јапонија, Панама и така некои земји кои што се познати дека нивната истрена во главно се базира на а, растителни продукти, зеленчуковоши, а додека Англија, Германија, Шкотска, Ирска, значи мога кажа што млечни продукти на големо се користи, мрсни така натам, и алкохол, такви работи. Исто и со рак на простат. Значи, земјите како што се Тајланд, Кореја, Хонконг, Јапонија, Сингапур, многу помалку, за разлика од Швейцарија, Норвешка, Луксембург. Следното. Дали нашиот животен стил пред се како почитувачи на Библијата и следачи на сите тие библиски принципи кои се занавиат на нашето здравје, покажува дека ние имаме поразлична смртност во однос на, на другите луѓе. Значи, покажено е, ако ова зелената линија горе се однесува на останатите жители во Соединените Американски држави, направено е споредба со Лома Линда, 28.000 адвентисти се следени, И најдено е дека по однос на сите типови на рак се помалку, некаде 50%, некаде 70% од 100 максимум, некаде многу помалку. Например, ќе видите број 2 рак на грлот, затоа што не пушиме воопшто, 5%. Цироза на црниот дроб, бидејќи не користиме алкохол, 13%, изворедно. А сепак и некои други ракови, како рак на градата, леукемија и така натаму, имаме се уште доста голема разлика. Имаше уште едно испитување направено, моментално го нема овде као овој слайд, но вели во истото испитување за кардиоваскуларни болести. Ако 100 е мерката на луѓето кои што се неадвентисти, 50 по 100 е разликата на адвентистите кои што ги следат правилата на нејадење само на мрсни месо. Значи, тие јадат месо, но не јадат мрсни месо. Што значи, ако светската популација го прифати овој принцип, да не јаде мрсни меса, за 50% би паднало смртноста на кардиоваскуларни болести. Додека ово лакто, што биле адвентистите во Лома Линда, ќе биде некаде околу 15-20%, а веганите, стрикни вегетаријаните, ќе додат на 10%. Значи, можно и со веган да се има кардиоваскуларни болести и да се почине на тоа, но разликата е од 10 до 100 во однос на светската популација или овдека од 10 до 50 до некои што јават месо, нели? Зависно ти е фактор. Следниот. Тука би спомнал още една работа, ако следевте Опра, имаше една емисија Сини зони, мислам дека се викаше, покажуваат различни места каде што луѓето живеат подолго и во Америка беше само една таква зона, тоа беше Лома Линда, позната со луѓе кои што се постари живеа. Покажа два примери. Во едниот пример, значи, беше еден човек, 94 години, мислам дека беше, се уште помагаше, хирург, помагаше на операција на отворено срце, значи со здрав ум. Кај нас се очекува на тие години склероза на голема да има, бидејќи ако не е од кардиоваскуларни болести, ако не почине, после најверојатно склерозата ги фаќа постарите, нели? Но тој беше при здрав ум, се уште тука спремен да помогне, значи продуктивен во својата а, старост. Исто имаше и една сестра околу 103-104 години која се уште се движеше, спортуваше на велосипед со тегови и така. Значи луѓето и двајцата беа стрикни вегетаријани, бидејќи има добра едукација, знаат како тоа да го направат и виделе дека тоа е најдобар начин да се остане со бистарум и со чиста енергија. Конзумација на масти и рак на дојката, значи забележено е дека колку повеќе се конзумира масти во храната, толку повеќе има рак. И ова излегува како една права линија, што значи многу е јасна поврзаност. И ќе видиме, сите оние кои што најмногу користат од Холандија, Данска, Велика Британија, Канада, Америка така натаму, максимум овие Тајланд, Салвадор, Филипини, Ја, а, Јапонија кои што многу помалку се користат, значи ги има многу помалку. Следниот. Рак на дебелото црево и ректумот во Јапонија и Велика Британија. 61 година Црвеното Јапонија многу малку, значи на дебелото црево и ректумот, кај а, Велика Британија доста голема. Интересно е што за 24 години до 85-та скоро се изедначили. Сега прашањето. Најпрво, размислувањето е било дека генетската предоспозиција на јапонците веројатно е поразлична и така имало некој објаснение. Но 24 години не се доволно за да настапи промена во генетската предиспозиција. Најверојатно дошло до промена на нивниот животен стил, адаптирајќи се на проамериканските или прозападните принципи на брза храна, сладка, мрсна и така натаму, нели? Ќе го видиме и следното. Исто е кај жените, малце побавно, но се гледа тоа приложување. Следно. Ова е интересно испитување, значи направено со јапонците кои се преселиле на Хавајите. Значи, првата генерација си се држи до традиционалното се јаде зеленчук и тоа што се го јадат во Јапонија, нели повеќе соја од колку млечни производи. Но втората, третата генерација, школувајќи се, се повеќе се прилагодуваат на тој брз принцип на пица, на шпагети и тама што се се јаде. Резултатот тоа, рак на дебелото црево, ако во Јапонија на 100.000 имаме 78 починати, а Другите што се не јапонци на Хавајте се 368, значи во таа генерација која се преселиле на Хавај 377, изедночување. Тоа е многу добро сведоч во однос на промената. Ако останале во Јапонија, овие луѓе кои тука починале од рак на дебелото срево, на ова болест, таа разлика од 300 луѓе не мора да починат. Нивниот животен стил ќе ги заштитил по однос на ова болест. Исто на ректумот 297 204. На простатата од 14 на 154. Значително покачување. На дојката од 300 на 1200. Значи, еве го каде лечи решението. Ќе каже еден од водачите на на Сдруженијата за рак, вели во Америка, на нас не ни треба години со истражување и фрлање пари она што го имаме, да го спроведеме во дело, стапките на смртност ќе паднат. Тоа е толку едноставно. Значи и другите женски болести, слично. На белите дробове, слично. Сега ќе видиме една интересна работа. Желудник и хранопроводник. Од 1331 на 397, скоро изедночување, исто е на хранопроводникот. Зошто? затоа што јапонците јадат доста солена храна и ферментирана храна. Пред година две почина еден човек кој што ги преживеал и првата и втората атомска бомба. На чуден начин се нашел во тие ситуации, преживеал и почина, значи во своја старост, но почина од рак на желудникот. Значи тоа е едно големо искушение за јапонците да се јаде таква храна, нивната храна е штетна. Значи, со тоа префарлување тука, значи, тие генерации, доколку си останале тамо, ќе починале, вамо на ова диета се спаселе од таа смртност, одредена бројка. Следното. Сега, бројката на смртност од рак според разни фактори. Тоа е направено во Оксфорд. Од храната 35%. Храната влија 35%. Не е 100%, но 35%. Главен фактор – Второто ќе биде цигарите, значи сите тие отрови дополнително, инфекции и така натаму со помали вредности, алкохолот ако земеме 3. Заедно храната, цигарите, алкохолот прават 65 68. Значи, околу 70% имаме работи што ние директно можеме да ги сменеме. Тоа влијае од животниот стил. Нема 100%, но 70% не е малку. Нели? Следното. Ева го ова кажување, значи, од Габриел Фелдман, директор на простата и рак на дебелото црево и на ректумот, во тоа Американско здружение за рак, ке рече на нас не ни треба години со истражување. Ако луѓето го спроведат оно што го знаеме, денес стапките со рак ќе паднат, тоа е толку едноста. Следно. Доктор Ху Чинг Ли ќе каже на едно советување заедно со Светска здравствена организација 98 година, ќе рече количината и видот на храната која јадеме се основа која го диагностицира човековото здравје. Значи, ако чуеме некој како се храни, од прилика може да диагностицираме кои болести. Не може да бидеме 100% како што видовме, но со 70% може да кажеме кој орган ќе страда. Ако се јаде премногу меѓу оброци, најверојатно ќе страда, значи, дигестивниот систем и се што е поврзано со него. Ако се јаде премногу мрсно, тоа ќе ги запушува артериите. Тоа е многу лесно, нели? Следното. Искрената е како главен фактор оди во диагностиката на хроничните болести, укажувајќи значи за тој развој. Следното. Може да се вратиме на ова. Значи, и покрај тоа што се знае, многу измени не се случили. Зошто не се случило кога тоа се знае? И покрај тоа концепти не воделе кон измена на правилата или праксата. Во многу земји во развој останува политиката на искрен да се занимава само со неухраното, а не се занимава со превенција на хронични заболувања. Може би веројатно за тоа што таа храна не е толку вкусна, иако може да се направи на треба едукација. Следното тога што е најдобро? Значи, со што може да го замениме сето ово и како може да имаме еден квалитетен живот? Потребно ни е тежена исхрана. Мораме да имаме една мала едукација. Интернетот е полн со разни информации, треба да бидеме мудри во собирањето на тие информации. Доволно јаглени хидрати, доволно протеини. Тоа е основната енергија на која што ние работиме, јаглените хидрати. Тие лесно се претварат во чиста енергија на која ние оперираме протеините помагаат тие полека да се обработуваат, а исто ни требат и за нашите жлезди. Што ќе рече, од растителната храна, житарките имаат најмногу јаглен хидрати, а протеините најмногу ќе ги најдеме во мешункастите растенија, исто така и во јатките нешто, но тие се малце богати со маст, тоа да треба да го знаеме. Значи исто и масти ни се потребно, тоа лесно може да ги добиеме, витамини, минерали, вода и пред се растителни влакна. За протеини имаме специјално предавање во кое што покажуваме дека доколку човек взима повеќе од 0,8 грами на кило телесна тежен, што ќе кажа околу 50-60, зависно од човекот, организмот при нивното обработување ослободува киселини кои што се штетни за организмот и тогаш урината покажува од жолта кон црвена боја, значи имаме труење Кога се прикиселува крвта на тој начин, организмот бара некаква базна средина, тоа е калциумот, го бара, за да може да ја врати базната средина во крвта, како резултат на тоа настанува тој калциум, после се изфрла, а бидејќи се изфрла преку бубрезите, ги запушува и тога се појавува каменче. Тоа каменче, доколку е од калциумова природа, причината е ова. Има и други причини, но во главном се случува да тие се од калциумова природа во други места, на некои мускули, кои посебно се користат, значи ќе настане концентрирање на тој калциум и ги имаме после тие проблеми, тие жлеги кои што се појавуваат. Значи, остеопорозата се должи токму на тоа, или тоа е главна причина. А од масти знаеме во главном кардиовоскуларниот систем се страда. Следното. Ако ја земеме пирамидата, во главном онаа што го препорачуваат или што се препорачува, Кај нас како здружение, значи и лайфстал медицината, е пред се, значи, житарките треба да бидат основата, бидејќи тие представат лесна енергија и со растителни валкна доста долго трае. Второ ќе бидат, значи, зеленчукот и овошјето, тие имаат доста вода, полни се со минерали и витамини. Кај овошјето ќе имаме исто така јаглен хидрати, кој што ќе биде како добра енергија, кај зеленчукот ќе имаме растителни влакна. Значи, ако сакаме тревата да не работат перфектно, прва група се зеленчукот и житарките. Додека овошето па има распуштливи влакна, како јаболката што е, тие се многу добри, ако имаме, ако сакаме да прочистиме жолчката или а, а, бубрезите, нели, ако имаме некои каменчиња, има една таква лесна терапија, два-три дена се оди на јаболков сок или на јаболка, на третиот ден се пие малку маслиново масло, која ќе помогне да се отворат каналите, да се прочисти, е тогаш е добро да користиме активен јаглен, бидејќи тие отрови пак ќе се вратат назад. Да не се вратат назад, пак да не труат, значи во тој момент активниот јаглен ќе го фате тој отров, ќе го прочисти, ќе го извади натвор. После тоа ќе дојдат значи во помала количина, ќе видиме мешункастите продукти, а на крајот си да тие јатки кои што се, значи тие дојдат во помала количина. Физичка активност потребно, сонце потребно, вола е потребно. Одиме понатаму. Значи, тие групи се многу важни да ги имаме во својата разновидност. На основата треба да бидат житарките и мешунките, бидејќи тие дават комплетен протеин, следното. Таа храна во својата комплетност, значи, ако ја земеме, имаме компир кој што представува извор на скроп, кој што е енергија движечка, протеин, јаглен хидрати пак имаме, значи, во мешунката исто така, имаме и други мешункасти продукти, плюс салата, значи, а, супа и така натаму, следното. И тука и ке имаме, значи, исто. Може да видиме само неколку, следниот следниот. Значи, сите тие работи се едноставна храна, приготвена што е поедноставно можно, самиот принцип на исхраната треба да биде. Што повеќе сирова храна. Колку повеќе човек е болен, толку повеќе треба да, да оди на сирова храна и на джусеви. Што по-малку, значи втората работа треба да биде на парија. Изворедни работи се прават на парија и вкусот доста останува, оно квалитетниот, нели? И тоа е исто така доста здраво. После тоа ќе биде на варење, од варење, значи доаѓа следното веќе печење. Значи тие групи треба да бидат во однос на тоа што помалку. Што повеќе едните, што помалку другото, најмалку треба да биде пржење, ако воопшто и пржиме, нели? Следното. Практикуваме и предлагаме дорочекот да биде сладок. Много е важно дорочекот да биде на време. Ако постанувањето во рок од саат и пол до 2 не се јаде, луѓето се во ризична група за кардиоваскуларни болести, два и пол пати се зголемува можноста да се појави удар, бидејќи се згуснува крвта и како резултат на тоа се добива. И често пати тоа се случува на сабаля, значи најголем процент од тие удари се појуваат на сабаля, токму таа причина. Самата вода е добра да се прочистиме, но се препорачува до да тој саат пол да се прима доручекот, дури ако некој сака, значи и тој пола саат до саат кој се стане исто така доста добро, попладне се осеќа тој вишок на енергија. Сабале треба да се јади огромно, значи колку што се може повеќе, значи основата ќе биде житарките, јатките, тие ќе дадат тој комплетен протеин, овошјето треба во својата количество да биде, значи најзастапено, бидејќи е таа сирова храна. Исто јатките се сирова храна, но предпазливо, нели разновидни секој ден. Прекрасни мармелади се прават без шекери и така натаму. Значи, сето тоа суво овошје кое се стави во вода, па малце ке се измикса. Прекрасно, урмите се така сладки што можат да им се додаде друго овошје, прекрасни намази се прават. Ако малце им се додавале да јатки, малце че имаме биокрем прва класа, што одговара на се тоа што ги купиме, 100% здраво и се е со растителни влакна, кои ќе го чистат телото и ќе дадат стабилна енергија. Имаме после тоа да, да го прикажеме. Значи, биокрем е една најбојите работи, гранола е исто. Они кои што се брзат и немат време, Виталија продава гранола. Значи, релативно здрава работа. Следната печива, разноразни може да правиме афион. Афионот треба доста да се користи поради калциум, значи и поради други а, елементи. Разновидно е следното. Еве го овој, значи графикон, <clears throat> кој што ќе покаже разликата помеѓу три фактори. Шекер, бел, бело брашно, значи бел леп и интегрален леп. Шекерот е првото нешто, што е целата линија, која што ќе покаже брза, чиста енергија. Сега, мора да ги разбераме луѓето, бидејќи луѓето имаат потреба од енергија за да ги извршат своите должности. Ако не јадеме на сабале, после кој ќе ни падне енергијата, се тресиме. Бидејќи организмот има потреба од храна, тогаш мора да земеме некоја концентрирана енергија. Тоа е чоколадата, концентрирана енергија. Тоа се сладките работи, концентрирана енергија. Мора да се спасат. Не смеме тоа да им го земеме на луѓето. Мора прво да им покажеме подобро нешто. Тоа е она со растителните влакна, нели? Ти имат брза енергија и велат супер. После неколку време са типол некаде зависно од дали се јаде заедно или посебно. Енергијата доаѓа на ниво што било и после продолжува да паѓа. Таа енергија паѓа толку ниско што луѓето се наоѓаат во еден хипогликемичен шок во кој настапува нервоза, нетрпение, тогаш се е проблемот за кавгите најголеми, на испит, тогаш се стемнува, ништо не се памти, и да тоа дефинитивно сами себе не се сакаме, не под другите. И тоа е чест фактор гледаме околу нас. Луѓето кои така се хранат, резултатот е тој. Во комбинација со недостаток на воздух, тоа е неверојатно лоша работа. Второто нешто ќе биде нели белиот леп. Гледаме дека тој линијата до него ќе оди малце покасно, енергија нема толку да достигне, но после некој време ќе почне да опаѓа. Опаѓањето е пак, нема да биде тоа толку, некој што гледате, пак има опаѓање. Плюс нема растителни влакна, ќе го затвори тревото, нема да работе и се усекаме некој ни така, ни вака. Третото е интегрален леп. Значи, интегралниот леп поради тоа што има растителни влакна. Белиот чекер нема растителни влакна. Белиот леп нема. Ептен малко, значи минимално, а додека интегралниот леп има растителни влакна. Значи, Тие растителни влакна полека го испушта тој шекер, таа енергија. Резултатот на тоа е помала енергија кај што гледате на спокој. Никој пат не паја пониско од оно што било, а не да падне под тоа. И сега, ако дорочекот е така добар, настапува ручек, повторно енергија се качува и трае подолго. 5 до 6 до 7 часа може да трае таа енергија. На тој начин е можно од три пати дури да се прејде на два пати храна, во принцип, На тој начин полесно ќе се спие, плюс ако се има отворен джам со чист воздух, наутро ќе бидеме свежи и кој ќе станеме ќе бидеме волни за доручек и за практична работа. Кој ќе имаме доручек на време, тогаш распонот на вниманието ќе ни е подобар, концентрацијата ќе не е подобар, тогаш единствено прашање ќе биде што да правиме со оваа енергија која имаме вишок. Тогаш е моментот да почнеме со спортување. Тешко е пред тоа, мора да се пресилуваме, но сега кога имаме вишока енергија, неколку дена со таква храна, што да правиме со тоа? И тогаш почнуваме со спорт, живот во природа, нашиот ум почнува да по друг начин да перцепира природата, живот со животни, добра социјала и сето тоа дава поквалитетен живот. Сето тоа ни помага ние да бидеме попродуктивни и да може да помогнеме на луѓето околу нас да имат поквалитетен живот, бидејќи можеме да посветиме повеќе енергија, никош не паѓаме во тоа и размислуваме како да ги прошириме нашите таленти, како да си помогнеме еден на друг, како да имаме поквалитетно обштество. Ова нешто го имат пробано во една институција со деца кои што биле таму проблематични деца, значи како поправен дом, ги ставиле на така вегетаријанска храна без шекер, без сладки работи одредени месеци и забележили смирување на проблемите помеѓу нив наградно ги однели на сладолет. Чисто да се види, нели, тоа сладолет, тоа привлечно нешто. Резултат на тоа, на сладолет почина да се тепат едни си други. Нешто се случило, значи, во самата функционалност, која што го порушува тоа нешто. Не секој пат ќе се случи така, но законитостите упатуваат на тоа дека енергетски оваа храна е квалитетна, помага доста, макар и 20 и 30% да е, ја знаеме, и сонцето има влијание, ако сме затворени, ако е тубурно, и воздухот има влијание, социјалниот живот има влијание, идејата во животот што имаме, дали ни се остварува или не, исто има влијание, работните услови, каде што живееме и работиме, сето тоа се има свое влијание. Ако зборуваме макар и за 20-30%, и мислиме дека вреди, бидејќи ни дава поквалитетен живот. Тој квалитетен живот не треба да го задржиме само за себе, туку може и да го поделиме со другите, да помогнеме. Затоа сме ние тука тоа да го споделиме, каде што може да се помогне, Јеме еме и спечатано рецепти со мени, за некои што сакат полесно, на самото мени, ако е напишено а, каша од просо, и еме доле рецептот како се прави, од прилика, нели? Биокрем, рецептот, растително млеко, значи рецептот како е направено, И на тој начин сакаме да се помогнеме. Еден лист имаме дополнителен со комбинација на храната, како да се комбинира режимот, кога да се јаде, колку да се јаде, зошто да комбинираме, зошто не. И конкретно имаме и за некои терапии направено од сите тие центри за здрав животен стил и докторите кои се занимават со тоа, значи пренесуваме информација. Доколку имате потреба, повелете, може да споделиме Ако некој од вас знаете дека би сакал да проба, значи тука сме да помогнеме, викнете, ќе направиме некој рецепт, ќе се подружиме во некоја прилика, ќе направиме неколку джусеви, неколку биокремови, неколку супи, значи се тој принцип е добро да го знаеме, затоа што сето тоа можеме и да уживаме во тоа, таа енергија да имаме и во нашиот живот, да помогнеме на другите, ако луѓето видат дека уживаме во тоа, може би ќе решат да пробат. Благодариме на Господа за сите тие информации кои што ги имаме тука да може да ги спроведеме во нашиот живот и да им помогнеме на другите. Амин.